хамдус өнөөдөр альдрас энэ үгсийг сонсон. Гэхэм шиг тэр өдрүүдийн дараа гинт наар харахгүйч сар гэрлээс гаргэн одод тэнгэрээс хунаж тэнгэр дэх хочнод сэгсрэг дэх болон гэж хэлсэн. Тэгээд дахиад нэгдүгээр онцлогоос өөр юм сонсон. Тэр үед чиний ард түмний хөвгүүдийг хамгаалдаг агох жоохон Михаил Боссон гитилсэн. Тэгэхэд people you need to hear зэга энэ үгээрээ. Тэгээд хуучин гэрээнд бас шин гэрээнд жахан онсгэ бишгин майк бега. Энэ онсгэ бичиг май бол гидик зүгнул ном гидик юм энэ зөвхөн номор хүмүүс юу бичиж байгаа вэ? Юуны тухай бичиж байгаа бичижсэн бэ? Энэ хүмүүс Даниэл, Есүс бас өнөдөр сонсон дараагийн болж байгаа юуны тухай, үйл явдлын тухай бичиж байгаа. Хараарай, дараа энэ юм болон гэж хэлсэн. Тэгээд хочин гэрээнд бас шин гэрээнд хүмүүс яаж бодож байсан бэ? хүмүүс ингэ болоо жага дарын дараагийн хизээ бишэн мэдгүй. Тэнгэр бурханы өдөр болно гэж хэлсэн. Тэнгэр бурханы өдөр болно. Энэ тэнгэр бурханы өдөр юу болох вэ? Тэгээд тэр өдөр дахид байгаа бүх ард түмэн зоглаад тэнгэр бурханы өмнө зогсон гэж хэлсэн. Бид нар нэг удаа Matei lá singe Samson Jesus хуниху алдра доскан бухтингерчин хэ хамтирч сур жафлан синтине зарлах болон бух ундестен умун зоглач хончин хонё ямнас etc э, etc etc тэгээд хараарай э, ингээд хүмүүс иржсэн тэр өдөр өмнө байсан хүмүүс Өмнө энд хий байсан хүмүүс. Одоо байгаа хүмүүс. Тэгээд би нарын араас ирэн хүмүүс бүх харт өмнө Тэнгэр бурханы хүн зогсон. Тэгээд тэр өдөр Тэнгэр бурхан юу хийх вэ? Зогч шиг байна. Тэгээд хүмүүсийг хараад тэгээд хүмүүсээс асууж байгаа. Таны амьдрал ямар вэ? И таны амьдрал та юу хийсэн бэ? Амар гоё юм. Хараарай. Э, Европ, Африк, э, Монгол, э, Ази, Америк байгаа хүмүүс нэг өдөр бүгдээрээ хамт уулзсан. Өөр өөр шашинтай хүмүүс бас тэр өдөр хамт уулзсан. Амар гоё хараа тийм ээ. Хідэн тэр бүхэн бисэн мэдгүй. Харин бүх хүмүүс зогсоод тэнгэр бурханы өмнө байна. Энэ юм би нар юу зааж өгч байгаа вэ? Хаан дусми. Нэгдүгээр юм хамгийн чухал. Бүх дэрхийн дух, бүх дэрхийн хүмүүс бурхан руу явдаг. Хараарай. манай дэрхи магви бороо юм гарж байгаа. Энэ өдрүүд танаар магви зурагтаар юм үзэн тийм ээ Парис зон хөрийн юус хүмүүс нас барсан магви ор хүмүүс хүмүүсийг алсан амар чохол юм тийм ээ сонирхолтой юм гарсан нөгөө газар бас дэн дэн гаржэга нөгөө газар бас өөр муу юм гаржэ харин библ бид нар ингэж хэлж байгаа бүх дэлхийн тух бурхан руу явж байгаа Яагаад бурхан руу явж байгаа юм? Ягивэл бурханаас гарсан. Ягирийн дахид тэнгэр бурхан бүтээсэн. Тийм учраас би нарын амьдрал, хүмүүсийн амьдрал, байгаль, бүн дахи байгаа юм тэнгэр бурхан руу явдаг. Энэ хамгийн чухал юм. Аа хамгийн чухал юм. Хоёрдугаар нь би нараа ус досоо сууж болно. Яагаад тэр хүмүүс Даниэл Jezus bosa zonchnar ini tu he yum bichisembe or ini tu he yum yasembe. Eh, eh? Magwi binar inget hijega eh, humusik el gahar bichisa ogwe ogwe ogwe inget bishe. Yaga bichisembe bol ya givil humusik handola hirite. Bolgonste bolgonste humuse. Nikudur tinger gaan je door door, dalar Hiseyum, il bosom. Ah? Eh, Notzar Hiseyum, Tirudur, door, tadar heb ballen. Ah? Bosat humus haragui, de jaad, il Emargoi, emargoi. Eh, Tiro door nere. Ah? Buchumus, бүхэн ту юм сайн мэдж болно гэж хэлж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүсийн юм бичээд ингээд хийж байгаа хүмүүсээ анхааралтай анхааралтай байгаарэ. Яагаад бурханы өдөр болно. Тийм учраас бид нар өнөөдөр энэ үгийг сонсоод юу хийж байгаа вэ? Эх хэрэггүй. Гэхэ бас хэрэггүй. Харин амьдралаа харах хэрэгтэй. Хараа өнөөдөр Тэнгэр бурхан ирвэл миний амьдрал ямар вэ? Би хон шиг ямаа шиг байгаа мó. Тийм учраас юм орчуулж болно. Сайн юм зөв амьдралаараа амьдрах хэрэгтэй. Харин тэр өдрийг бэлдэхийн тулд би нар юу хийх хэрэгтэй вэ? Би нар өнөөдөр сонсон тэ сүлийн өнөөдрийн элдлийн сүлд би нар ингэж Самсон Тэнгэр гансар үгүй боловч миний үгс үгүй болохгүй гэж хэлсэн Есүс. Энэ дахин магви доосон. Аа бедал доосон. Нара доосон. Цар доосон. Бүх юм доосон тийм ээ. Харин Есүс би нар ингэж хэлсэн харин миний үг тосгүй. Тосгүй мөнх байгаа Тийм учраас би нарын тул яа тулх юу аа хараарэ тэнгэр бурханы үг тэр э, өдрийг би нар мэр байвал тэгээд тэнгэр бурханы үгийг сайн сонсоод энэ үгийн дагуу амьдрах болно. Зарим бүтэнсэн өдрийн өмнө би нар ингээд сонсон тийм ээ Есүс Оланд руу яваад ингээд хэлсэн аа сүнснээ ядоо юрултэйе тингэр бурханы ханчлал тэдний юм гашодагсад юрултэйе тиртэ шрал авах болон дулгунчуд дулгунчул юрултэй etc. энэ тингэр бурханы үг энэ тингэр бурханы үг хизээч досгүй тимочирас э, өнөөдөр э, Есүс бид нар ингэж хийж байгаа Магагви тингер бурханы өдөр болон хизээ бинарсан мэд би. Хани хан харин өмнө юм бэлдэх хэрэгтэй. Яаж бэлдэх вэ? Хараарэ. Би нарын нөөц юм байна. Тингер бурханы үг. Тингер бурханы үгийг сайн сонсоод хүлээн аваад энэ дотор хамгаалаад энэ тингер бурханы үгийн дагуу амьдрах амьдрахад тингер бурханы өдрийг сайн билдэж болно. Э? Учираас ахандүсэ өнөөдрийн бас Тэнгэр бурханы үг би нарын гэрэл барьж болно. Э, би нар сайн мэдик э, Тэнгэр бурхан Есүс би нар зааж өгсөн тийм ээ. Тэнгэр бурхан э, зүгч муу зүгч биш. Инэрлийн харин зүгч байж болно. Магви тэр үед би нарыг хараад магви би нарын амьдрал муу юм байвал түн инүүд харин нүд бэж борон тэгээд хараад о хараарэ тама маггүй мо юм хиса ханин тами ниху тэгээд натэ багарэ дандаа натэ амдра амдарч болон гэж хэлэн яг ил Есүс би нар зааж өгсөн Тэнгэр бурхан бол харин бурхан байдаг гэж хэлсэн тийм учраас өнөөдрийн Тэнгэр бурханы үсийг хүлээн аваад энэ долоо хоногт Biener, Hangar als Polen.